الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك إمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na laraba yau sha biyu ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da bakwai ga watan shida miladiya ta 2017 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin surati maryam kamar yadda muka saba kafin mu shiga tafsirin ayoyin da Allah subhanahu ta'ala zai bamu damar fassarawa za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyinku ah, wannan yana tambaya ne game da cewa ya halatta mutum in yana tunani yayin da yake sallah ya ce subhanallah ko a'udhu billahi a zuciyarsa ah, mutumin da yake cikin sallah babu shakka zai yi tunani sai dai tunanin iri-iri ne akwai wanda tunanin zai yawa har ya kai ga wasu wasi ya ma fitar da shi daga sanin abin da yake ciki na sallah wanda ya yi muni sosai wasu daga cikin malamai ma suna cewa yayin da wasu wasi ya yawa a cikin sallah yana ɓaci sallah da cewa inda har mutum ba ya fita daga yanayin sallar gaba ɗaya ba Hushu'i sunna ce ba wai wajibi ba bane dumanina ita ce wajibi gwargwadon yadda kai hushu'i a sallah gwargwadon yadda za ka samu ladanka ka yi hushu'i cikakke ka samu cikakken lada idan ya ragu gwargwadon raguwarsa gwargwadon ladan da ka samu amma ba sallah sallar take ɓaci ba annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi sahihi wanda tirmizi abu dawud sun ruwai shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa akwai wani akwai wani shaydan da ake kewa hinzab wanda yake sawa mutum waswasi yayin da yake cikin sallah sanda yake sallah zai zo yana tuna masa wasu abubuwan da ba baya tuna su ko ba sa tunaninsa amma lokacin da yake sallah zai zo yana yana tunaninsu akwai usman ibn abil as radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya rasulullah shaidan yana ƙwarin ya shiga tsakanina da sallata wato yana ƙwarin ya hana da sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan shaidanin ana ce da shi hinzab idan ka ji shi to ka nemi tsarin Allah subhanahu ta'ala da gare shi ka yi tofi a hagunka sau uku فلتستعذ بالله منه ثلاثا فليستعذ بالله منه ثلاثا ثم ليشفل عن يساره saboda idan har irin wannan shedan da zai bujiro maka da tunani wanda zai kokarin ma hana ka sallah to shine ake annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka nemi tsarin Allah ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim zaka faɗa sirran sannan zaka yi tofa a hagunka aka ce tofi galibi mu wasu aka ce tofi suna tunanin sai yawo ya fito ba lalle sai da yawo ba a iskar da zaka fitar daga bakin ka ita ma ana ce da tofi to wannan shine abin da yazo a sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama to sannan kuma sai maganar cewa eh, yakan ziyarci abokinsa su yi sallar magariba da isha'i a masallacin unguwarsu a raka'ar farko da ta biyu liman yakan karanta fatiha yadda ya kamata amma a raka'a ta uku da ta hudu kafin mamu su gama tsayuwa sai ka ga har ruku. Ko ma kafin su gama rabin Fatiya sai ga ya yi ruku. to wannan ban san wanda irin karatun fatiya yake ba kafin ku gama tsayuwa ya yi ruku wadda lalle akwai bukatar a zauna da shi a tattauna ah, fatiya da za ku da yake karanta ita ce wace za ku karanta ita ce wace kowa yake karanta kuma ita ce wace ya karanta a bayyane inda har yana karatun sai in ba karatun yake yi ba ko kai baka karanta rabi ba shi ya gama akwai waɗanda suna yanga a karatunsu eh waɗannan liman na iya gama karatun fatiha ba su gama ba amma da in kana karatu normal ba yanga a ciki karatu tsakatsakiya to za ka kaba tare da liman saboda haka maganar cewa daga an dago ya yi ruku'u kafin a gaba ɗagowa a tsaya shi ya yi ruku'u to wanda yana bukatar ku zauna ku sake tattauna da limamu in kuma haka ba za ta samu ba to ku sake gurin sallah sai wanda da yake tambaya shi kuma cewa wai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a ranar gobe kiyama zai auri asiya matan fir'auna da maryam mahaifiyar annabi isa waɗannan abubuwa ne da suna buƙatar nassi sahihi ba za ka faɗi su da ka ba ko kuma wani nassi wanda ba ingantacce bai zo da su ba za a ɗauki wannan ba ana buƙatar a samu nassi sahihi kuma babu wani nassi sahihi da ya tabbatar da wannan sauraka ba za ka zaƙe ka yi maganar da take ce ba ba tare da kana da nassi na alkur'ani ko kana nassi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sahihiya ba da haka wannan gaibi ne babu wani nassi sahihi a iya sani na da ya tabbatar da wannan sannan ya ce cewa kamar yadda aka yi bayanin cewa mahaifiyar maryam alaihassalam ta yi bakance tun kafin ta haife ta shin ya halarta yanzu mutum ya yi irin wannan bakancen wanda a shari'a su ce a yanzu mutum baya bakancen zai ba da wani ɗansa ya ce gashi zai haifi ɗa in ya haifi ɗan Allah zan bar shi shi ya rika hidima a masallaci ko ya rika hidima a wata makaranta wannan baka da wannan ikon a can a shari'a su can suna yi kuma su ma maza suke bayarwa yasa lokacin da ta haifi ya mace abin ya dame ta take cewa walaysa zakar kalunsa. kal unsa wannan shari'ar ba inda aka ce ka ka dau ka ce ka yan tashi daga dukkan wata hidima ka abin nan in ya mallaki hankalinsa yana da yancin sa zai iya zama ya ci gaba da abin da kake so ya yi zai iya kuma sake sheka baka da iko a kansa kuma shi bakance asali a shari'a ba a san bakance a shari'a ba su san bakance kawai dai idan kayi to dole ka cika idan kayi bakance dole ka cika amma bakance shi al'asalinsa makaruhi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani abu ne da ake kwata daga barwaci wanda zai ce in Allah in kayi min kaza zan yi kaza wato zai sanya wa Allah sharadin yayi masa kaza sannan shi kuma yayi wa Allah to kaga wannan ba kikkiawar mu'amala ce zaka yi wa ubangijinka ba zaka yi wa Allah Allah ba Allah ba ruwansa yana bayarwa ya halicci bayansa yana basu kuma ba tare da ya sharɗanta basu ɗin da cewa sai sun yi masa biyayya ba shi yasa yake ba wa mutumin kirki ba wanda ba na kirki bai ba musulmi ba wanda ba musulmi ba tunda shi ya halicce su shine ubangijin su shi wannan ita ce muktadar rububiyya Allah ya ce rabbil alamin ubangijin halittu to rububiyarsa ne ya ba su abinda rayuwarsu za ta tsayu da shi ba ka bai sharɗanta cewa sai ka yi masa ɗa'a sannan ya baka ci da sha da lafiya ba saboda ka yana ba kowa da kowa Za ka ɗa'ar ka ba ita za ta sa ya baka ba rashin ɗa'ar ka ba za ta sa ya hana ka ba ballantana har ka ce ya Allah in ka yi min kaza zan yi maka kaza wanda zai sa ka muna da zato ga Allah subhanahu wataala yayin da ya baka sai ka yi yayin da bai baka ba ki. saboda ka ki abin nan bai baka ba ka ce dan baka yi bane ka ce ai wannan karan kaga Allah bai bani ba saboda ban yi masa kaza ba to kaga ka fara munana zato ga ubangijin ka shi yasa shari'a ta karhanta yin bakanci tun asali amma idan mutum yayi bakanci wanda babu saban Allah a ciki to wajibi ne ya cika sune wanda Allah ya ba ya ce yufu da bin nazri suna cika ba wato albashin da suka yi suna cika alkawarin wannan to sai wannan shi kuma da yake cewa yana aikin gwamnati kusan shekara goma sha hudu amma ba da takardun shi ba to yanzu ya zai yi albashin da ya ci a baya ya ke nan mai ya ci to faman ja'ahu maw'izatu min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila ka karbi abin nan ka karbi takaddun dan uwanka ka je ka ka ba dauke ka aiki kana cin abin da wannan da wannan takaddun idan ya kasance abin da ka je aka baka baka iya ba baka karance shi ba baka sani ba amma dai tunda mu kasar mu ba bincike ake ba a tabbatar abin da aka baka din kana yi ka iya din daidai kake yi kawai dai tunda an baka shikenan kawai za a kawo da kai ai an baka ne ka ci abinci to bayan wa'azi ya zo maka sai ka hannu da ya wuce wannan ya riga ya wuce amma sai ka guji gaba amma idan abin da aka ba ka ka iya shi kawai takaddar yin sa ne baka da ita an baka aikin da daman ka iya amma baka da takaddar to idan har ka iya kuma kana yin yadda ya kamata wannan da da sauki wato wani abu ne ka karance shi ka iya shi amma baka da takardar take nuna ka iya sai takardar wani kaje ka dauka wanda a hakan da kai a farko bai dace ba tunda wannan kofar ba a bude ta in ka bude ta to ka ce mutane ya halatta ai hakan to za a samu barna mai yawa to amma idan har ta ta auku kamar yadda kace shekara goma sha hudu aikin da aka baka din daman can ka iya shi kawai takardar ce babu wacce take nuna ka iya kuma kana yi yanzu yadda aka baka din kana tsaya kai aikin yadda kowa ya gani ma yana yabo to wannan ba lalle ne ka bari ba kana iya ci gaba da aikin ka amma in ka sabbata cewa daman can dai ka shiga ne dan ka samu abin yi dan ka samu aikin yi abinda aka baka din ba iya shi kai ba ba karanta sa kai ba baka koye shi ta kowace irin hanya ba to kai maza maza ka janye jikinka ka nemi wata sana'ar Abin da ya riga ya wuce kuma Allah ya gafarta maka ah, wannan kuma yake tambaya cewa ya halatta idan ladani ladani ya kira sallah da taimama misali eh, janaba ta riske shi cikin dare kuma ya farka a lokacin eh, sallah gashi babu ruwa babu ruwan dumi ah, kuma idan yayi ruwan sanyi zai cutu to ita alwala ita kiran sallah a kauli mafi rinjaye ba sharadi bane sai an mata alwala dan kai kiran sallah ba ka da alwala ba laifi kai ba babu wani nassi da ya nuna cewa shi kiran sallah wajibi a masa alwala ita sallar ce alwala take wajibi a cikin take sharadi amma kiran sallah shi ba sharadi bane cewa sai an yi masa alwala ake na'am in kana da alwala kai kiran sallah wannan yafi kamala mustahabbi ne in zaka ambaci Allah ka ambace cikin tsarki wannan mustahabbi ne a bambance tsakanin wajibci da mustahabbi abinda aka ce wajibi in in ka saba kai laifi abinda aka ce sharadi in kai ba tare da wannan sharadin ba bai yi ba to amma mustahabbi zaka samu lada doriya kari akan da a ce baka yi wannan ba saboda haka ita alwala ga mai kiran sallah mustahabbi ne amma ba wajibi bane ba kuma sharadi bane saboda haka dan kana da janaba a matsayin ka na ladan ka tashi kake ganin idan ka tsaya neman ruwan da zaka dafa kai abin nan za a makara sai ka fito ka kira sallah ka je kai alwala ka je kai ka dafa ruwa kai wanka ka fito wannan ba kai laifi ba saboda ka ba bukatar sai ma kai sai taimama ba bukatar taimama anan ya halatta mutum ya karanta alqur'ani a kwance ya halatta alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim alqur'ani zikiri ne ambatan Allah ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun saboda ka kana iya karanta alqur'ani a kari gingine kana iya karanta a kwance ba laifi bane dan kai za mu ci gaba da karatu mu bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإن البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم فلن أكلم اليوم إنسيا الله سبحانه وتعالى يتي فحملته sai ta ɗauki cikinsa fantabazat bihi makanan ƙasiya ta ƙaurace da shi zuwa wani wuri mai nisa fa'a ja a hal makhadu sai ciwon naƙuda ya tilasta mata fa'a ja a hal ila jiz'in nakhlati sai ciwon naƙuda ya tilasta mata jingina zuwa ga wani kuturan dabino qalat tace ya laitani mittu ina ma ya kai tona ina ma na mutu qabla hadha gabanin wannan wa kuntu nasiyan na zama yasashen abu mansiya abun mantawa fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya sai ya kirawo ta daga ta yana mai cewa kada ki yi bakin ciki ubangijinki ya sanya ruwa mai gudana a ƙarƙashinki wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati kuma ki girgiza kututturan wannan dabinan saqit alayki rutaban janiya za ta zubo miki da lubiyar dabino nunanniya fakuli washrabi dan haka ki ciki sha wa qarri aina ki farin ciki fa in ma na min albashari bashari ahadan to idan kika ga wani daga cikin mutane faquli kice inni zartulin lirrahmani sauma lalle ni na yi wa Allah bakancan azumi falan ukallima al in siya. a yau ba zan yi wa wani ɗan adam magana ba Allah subhanahu wataala ci gaba da bayanin abin da ya wakana ga Maryamu alaiha salam bayan gamuwarta da jibril da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi don ya busa mata ciki da ɗauki cikin annabi isa alaihi salam to Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana abin da ya gudana tsakaninta da jibril alaihi salam da abin da ya suka tattauna da abin da jibril ya gaya mata Karshe ya gaya mata cewa wannan al'amari ne da Allah subhanahu wata'ala ya riga ya yanke ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان wani al'amari ne وانا الأمرين لألا zartar da تدشي to daga nan ya yi mata busa a cikin rigarta sai ta samu cikinsa sa fa hamalathu fantabazat bihi sai ta ɗauki cikin sa sai ta kaurace da shi wannan ciki nata makanan qasiya wani wuri na nesa wato ta bar inda take ta bar inda take zama domin ibada a can baya Allah subhanahu wataala da ya tashi bude kissar ya gaya mana wata kauracewa da ta yi ce idan tabazat min ahliha makanan sharqiyya lokacin da ta kauracewa mutananta a can wata nahiya ta gabas to waccan kauracewa ba ita ce wannan kauracewar ba wannan wata kauracewa ce sabuwa waccan kauracewa ce domin yin ibada wannan kuma kauracewa ce bayan ta samu ciki abin ya dame ta domin ba za ta iya zama cikin mutane ba tare da cikin da yake tattare da ita ka tana jin kunyar a ganta da ciki daga sai ta gudu ta nemi wani guri mai nisa inda mutanenta ba za su ganta ba ba za su san inda take ba da yawa daga cikin malamai suna cewa ta fita zuwa baitul lahab wani guri wanda a tsakaninsa da inda take a da a tsakaninta da iliya da baitul maqdis mil hudu ne ibnu kasir yake cewa wannan shi ita ce magana mashhuriya wacce malamai kusan suka yi ambata kuma hasu kansu nasara ba sa shakkar wannan saboda ka tabar inda suke ibada bayan wannan ciki da ya same ta ta koma wani guri mai nisa eh, tsakanin inda take da da inda ta koma mil hudu ne kamar yadda ibn kasir yake faɗa ya zo a cikin wasu hadisai kamar hadisin shaddad ibn aus wanda ibn abi hatim da bai haƙi suka ruwaito da kuma hadisin anas dan malik wanda imamun nasa'i ya ruwaito da suka yi bayanin isra'in annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin bayanin isra'in sun ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallah a baitul lahab wato inda aka haifi annabi isa alaihi salam to wannan ƙarin karin cewa yayi sallah a baitul lokacin isra'i wannan bai tabbata ba ba hadisi ne ingantacce ba wannan lafazi ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske a wannan ciki da Allah subhanahu wataala ce ta dauka shin ciki ne irin yadda kowace mace take dauka yayi wata tara a jikinta ko ku shi wannan cikin da ta ɗauke shi nan take ta ta haife shi abdullahi dan abbas an ruwaito daga gare shi wato at-tabari ya ruwaito haka na abdurrazak ya ruwaito daga abdullahi dan abbas yana cewa laisa illa an hamalat fa waladat tana haihu tana yin cikin ta haihu wannan an ruwaito shi daga dan abbas radiyallahu ta'ala anhu amma bai inganta ba bai tabbata ba daga abdullahi dan abbas abdurrazak ya fidda shi a cikin tafsirinsa amma isnadinsa akwai majhul an rajulin an sami sami'a ibnu abbas haka yace daga wani mutum daga wanda ya ji daga abdullahi dan abbas kaga wannan isnadi ne majhuli ba san wasu waye waɗannan mutane ba sannan a cikin isnadin akwai wanda ake kira al-mughira ibn usman wanda shi ma ba wata takamaimiyar magana mai karfi a kansa duk da haka al’imamun imam yana cewa wannan shine zahiri domin Allah subhanahu wataala cewa yi fa hamalathu fantabazat bihi makana tana daukan cikin sa sai aka ce kuma ta ƙaurace zuwa wani guri mai nisa saboda ka kauracewar ta biyo bayan ɗaukan cikin nan take a yadda al-qurtubi yake cewa zahirin lafazin ayar yana nunawa fa hamalathu fanta bazat wannan fa'un din tana nuna ta'kibi fa'un din farko fa hamalathu yana nuna daga gama wannan abu tsakaninta da jibrilu alaihi salam sai cikin ya shiga she wannan fa'un din ta farko abinda take nuna kenan fa hamalathu nan take tayi cikin sa fanta bazat bihi kuma nan take ta kaurace wa mutanenta zuwa wani guri mai nisa wanda kuma fa'a ja a halmakadu nan take kuma sai abin nan a ciwon naƙuda ya tilasta ta ta je ta jingina da kututturen dabino busashe da haka shi yana ganin zahirin albina din ya kamata ya nuna haka da haka wasu daga cikin malamai suka ce nan take abin ya faru wasu kuma wanda su ne jumhur jumhurin malamin tafsiri cewa suka yi yi wata shi wato abin nan yi wata tara a cikin ta cikin yayi wata tara lokacin da abin ya faru ta kaurace ta koma wani guri mai nisa ta zauna ta yi renon cikin ta wata tara sannan fa'a ja a halmakhadu ila jiz'in nakhlati to lokacin da haihuwa ta zo kuma sai ta tilasta mata ta je ta jingina da tuttura dabino a wannan shine kauli mafi wato mafi yawan malamai suka faɗa cewa ta yi cikin ta wata tara suka ce da a ce cikin nan take aka yi shi kuma nan take aka haife shi ma'ana ba a yi ɗauki ciki irin yadda aka saba ɗauka ba to da shi ma wani abin a faɗe shi ne saboda shi ma zai shiga cikin abubuwan da suka saba al'ada bai kamata a ce ba ambace shi ba an ambace wasu abubuwa ban da shi an ambace wasu abubuwan da basu kai shi basu kai shi mamaki ba da haka tun da ba a ambace shi ba bai kamata a kawo shi ba da akwai shi da an kawo shi to sai a ambacewa eh an kawo maganar cewa ta yi ciki a nan take kuma ta haihu ba tare da an ɗauki lokacin da ciki yake ɗauka ba to tun da ba a ɗauki ba abin nan ba ba a faɗa haka ba to sai a bashi a asali a asali mace in ta yi ciki tana kaiwa wata tara to tunda haka ne sai a bar shi a wannan asalin akwai waɗanda suka ce wata takwas duk dai wannan ya sabawa abin yana buƙatar nassi abinda aka ambata daga dan Abdullahi dan Abbas kuma bai inganta ba zuwa gare shi saboda haka ta yi ciki Allah bai gaya mana bai kai watannin da ciki yake dauka ba saboda haka ta yi ciki da haka ta kaurace mutanen ta. gudun kada su ga abin da yake dauke da ita ta tuhumar ta cewa ina ta samu wannan Allah ce fa ajaa hal makhadu ila jiz'in nakhlati fa ajaa ajaa asalin ajaa daga kalmar jaa ne jaa ka kawo kanka da kanka ce jaa ya zo ajaa kuma wani abu ne ya tirza saka ka zo fa ajaa hal makhadu anan ciwon nakuda ne ya tilasta ta ila jiz'in nakhlati ta jingina da kututturan dabino saboda matar da za ta haihu babu shakka tana buƙatar ta riƙe wani abu tana buƙatar inda za ta jingina a yanzu ita kaɗai ce babu kowa tare da ita ga damuwa ga tashin hankali kuma ga raƙuda ta zo mata don haka akwai wani kututturen dabino a nan an ce ila jiz'in nakhlati ba ce ilan nakhlati ba sai ka ambaci kututturen dabino don a nuna maka cewa dabinan ya zama kututture busasshe ne ba ya da ganye ya bushe ya zama kututtire ne shi yasa aka ba ce ilan nakhlati ba sai aka ambaci jiz'i wato kututturen dabino sai ta je ta rike shi <coughs> domin a ta samu abin da za ta dogara da shi lokacin da ta zo haihuwa <coughs> qalat ya laitani mittu qabla hadha cikin damuwa sai take cewa ya laitani mitu qabla hadha ina ma a ce na mutu qabla haza gabanin wannan cikin ba wai tana nufin gabanin haihuwar ba gabanin cikin domin idan har ta mutu bayan cikin wani ai ba zai wanke ta daga tuhuma ba tunda za a ga gawarta da ciki kuma zai wanke danginta daga cewa wata 'yar gidansu wani ta yi ciki ba saboda ka qabla hadha wannan zamirin wannan ismul ishara din yana koma ne zuwa ga cikin wato qabla alhamli ina ma ta mutu kafin ta wannan ciki don wannan mutuwar ita ce za ta raba ta da wannan abu amma idan bayan ta yi mutu ta yi cikin ne kuma take cewa ta mutu bayan ta yi ciki kuma wani ai ba zai wanke ta ba ta faɗi wannan saboda zafin abin da ya riske ta daga zafin naƙuda gashi ita kadai ba kowa tare da ita ga tunanin abinda mutanenta za su faɗa yayin da suka ganta da ɗa abinda zai samu gidansu da iyalansu na ɓacin rai da tashin hankali da maganganun da za a yi ta yi da teraren da za a yi ta yi da su wanda duk shi ya jawo har take wannan magana shi ya laita ni mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya ina ma na mutu gabanin haka ta faru ina ma na mutu gabanin wannan ciki ya faru wa kuntu nasiyan na zama nasiyan nasiyan shine ashayul haqir ashayul tafi wani abu mara daraja wani abu marar wanda mutane ma wanda mutum baya tunawa da shi wato abinda saboda rashin kimarsa dan ka tafi ka bar a guri ba ma za ka tuna da shi ba shine nasiyan nasiyu shine ash haqir ash tafi abu marar daraja abu marar amfani ya sashen abu saboda kai ne kake rike da ɗan kyauro da watakila an baka kuɗi da an ɗaure maka da kyauro sai ka kashe kuɗin sai kyauron kake ɗan yawo da shi sai ka zo na abokinka sai ka yadda shi anan dan ka tashi ka tafi aka tuno wani kyauro ba sai ka kwashe abin da yake cikin kyauron saboda ka wannan wani abu ne mara daraja a gunka ba dawowa za ka kace bari in koma na mantu na yi mantuwa ba mai manta na manta wani kyauro na ko ka sai fi wata na naira goma za ka sha za ka ko buɗe baki ko za ka sha ka je wajen wani abokinka ziyara ka ajiye sai ka manta ba ka yi amfani da shi ba sai bayan kawo mota ka da gida sai ka tuna da wannan fiye mota na naira goma sai ka ce kai baran tashi ka kuma tare tasi ko dan na fef ka ce za ka koma ka ɗauko abin sauraka wani abu ne da mama ne ka tuna da shi ba to wannan shine annasiyo to ana iya samun wani dan kwala fita ya tuna da abin ya ce ka kyauran nan aiko zai mun amfani bari in buga masa waya in zai fito ya dauko min kyauran nan <laughs> tana yi wa wani dan wanda yake dan keke da keke to sai ta kara mansiya kalmar mansiya abin mantawa da shi wato bayan ya zan baya da daraja kuma wanda ma za a manta da shi dan ta nuna cewa abu ne wanda ta zama dai ba za a taba tuno da tarihin ta ba ko labarin ta to anan za mu ga ta yi fatan ta mutu ya laita ne mutu qabla haza ina ma na mutu gabanin haka ina ma na mutu gabanin haka hadisai sun zo na annabi sallallahu alaihi wa sallama da suke nuna ba kyau mutum ya yi burin ya mutu ko ya yi addu'ar cewa ina ma ya mutu ko ya roki Allah Allah ka kashe ni Allah ka karbi raina hadisai sun zo suna suna hana haka hadisin Anas ya tabbata cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yatamanna yanna ahadun minkum al-maut li dhurrin nazala bih fa in kana labudda mutamanniyan lil-maut falyaqul Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku yayi kuskure ya rika burin mutuwa ya rika fatan mutuwa saboda wata cuta da ta same shi idan ya zan dole sai yayi fatan mutuwa to ya ce Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khairan li ya Allah ka ni ka banni da rai wato da raina matukar rayuwar ita ce alkhairi gare ni wa tawaffani ka karbi raina idan kanat alwafatu khairan li idan mutuwar ce alkhairi gare ni haka ne ya tabbata cikin sahihaini Anas dan Malik yana cewa laula anni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu la tatamannaw al-maut la tamannaitu Anas yake cewa ba dan naji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa kada ku yi wa kanku fatan mutuwa ba yace da nayi fatan mutuwa haka nan ya tabbata cikin sahih bukhari hadisin Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yana cewa la yatamanna yanna ahadukumul mauta imma muhsinan fala'allahu an yazdada khairan wa imma musi'an fala'allahu an yasta'tib annabi ce kada ɗayan ku ya kuskure ya rika fatan mutuwa domin imma dai ya zan muhsin ne mai aiki ne mai kyautata aikinsa ne wato mai kyawawan aiki ayyuka ne fala'allahu an yazdada khairan tana yiwa rayuwar da zai samu jinkirin da zai samu ya ƙara aikin alkhairi a cikinsa wa musi'an tana yiwa kuma ya zan baya aiki mai kyau wala Allah wannan jinkirin da zai samu ya sa shi ya tuba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sharrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu mafi alkhairun ku <clears throat> wanda Allah ya bashi tsawon rai kuma aikin sa ya zan mai kyau mafi sharrin ku wanda Allah ya bashi tsawon rai amma duk ya zama mai mummunan ayyuka ne a cikin rayuwarsa haka shi tsawon rai idan ya kasance tare da kyawawan ayyuka ne wannan abu ne mai kyau kuma mutum yana kara cika wato <clears throat> mizanin ayyukansa ne eh, da zai gani rana gobe kiyama shi yasa jumhurin malamai suka tafi akan karhanci ne makaruhi ne mutum ya ce Allah ka kashe ni ko Allah ka karbi rayuwata Allah ka takaita rayuwata malamai da yawa sun tafi akan karhanci ibnu abdul bar ya tafi akan haramci ibn abdulbar a cikin tamhid na cewa haramun ne saboda lafizan da annabi sallallahu alaihi wasallam la yatamanna yanna kada dayan ku ya kuskura la yatamanna yanna ahadun minkum al-mauta kada dayan ku ya kuskura da kai ce waɗannan alfaz suna nuna cewa abin ba wai ya tsaya ga karhanci bane ya kai ga haramci shi yasa lokacin da abul fadl al-iraqi cikin littafinsa a cikin kamar yadda ɗansa abu zur'at iraki yake faɗa cewa lokacin da ah, mahaifinsa yake cewa jima'i ne malamai suka yi akan karhanci ya ce a ibn abdulbar ya yi kaito haramci saboda haka ah, ba daidai ba ne za ka baya halatta akwai wasu lokuta da malamai suka ce ya halatta mutum ya yi fatan mutuwa ko ya yi addu'a Allah ya karɓi ransa ah, daga cikin waɗannan lokuta akwai lokacin da mutum zai kasance yana tsoron wata fitina ta same shi ko wata cuta ta faru gare shi a addininsa wata fitina ta same shi a addininsa ko wata cutuwa a addininsa to wannan ya halatta ya yi fatan Allah ya karɓi ransa kada wannan cutuwar ta riske shi kada wannan fitinar ta same shi a addininsa suka ce to wannan shine abin da Maryam alaihi salam ta yi ah, ibnu atiya a cikin littafinsa al-muharrar al-wajiz yake cewa wa tamannat maryamu al min jihati ad-dini maryam tayi fatan wato tayi fatan mutuwa ne ta fuskar addini in khafat an yudhanna biha an yudhanna biha shar domin ta ji tsoron kada a yi mata mummunan zato fi diniha a addininta Wato ayyar a kunyata ta cikin lamarin addininta fa ha zalika wannan ya fitine ta don haka ya ce wa zalika mubah wannan ya halatta yayin da ya kasance mutum yana jin tsoron fitunuwa ne a addininsa in ya zan ya ci gaba da zama da rai to yana iya fatan mutuwa irin wannan hali ya ce wa ala hadha alhadd tamannahu umar ibn al-khattab wa jama'atun min as-salihin a bisa wannan wato yanayi ne sayyidina umar yayi fatan mutuwa shi kansa wasu daga cikin bayan Allah na gare na kwarai su ma suka yi fatan su mutu a cikin irin wannan yanayi hakanan ah, eh, ibnu kathir shi ma haka ya faɗa gabanin sa akwai al-qurtubi qurtubi yake cewa tamannat maryamu alaiha salam maut min jihati ad-din li wajhaini abubuwa guda biyu yasa maryam alaiha salam ta yi fatan mutuwa yace abu na farko ta yi fatan kada a yi mata mummunan sharri a cikin sha'anin addinin ta wannan ya fitine ta abu na biyu kada wannan abin da yake tattare da ita na ciki ya sa wasu su fada cikin yi mata kasafi su cutu a addininsu yayin da za su ganta da ciki su yi mata kasafin cewa gashi ta yi cikin shege za su fitura a addininsu to wannan zai sa ta nemi Allah subhanahu da ma ya karbi ranta hakan ma bata faru ba ballantana ita ta cuta addinin ta ko wani ya cuta addinin sa to wannan suka ce wannan ya halatta ita za ta yi wannan burin ina ma ta mutu don abin abinda yake take ciki na damuwa a lokacin amma wanzuwarta da rai da haihuwar abinda za ta haifa shi ne maslaha gare ta ne maslaha ga al'umma shi yasa Allah subhanahu wataala a lokacin da ya aiko Jibrilu alaihi salam yake mata bushara ce ita wa rahmatan minna zan rama da gare mu rama ci gare mu saboda ka ita ma rama ce gare ta kamar yadda muka faɗa gashi Allah subhanahu wataala ya wanzan ya wanzan da ambatanta kuma ambato na alkhairi shi duk sanda za a faɗe ta ce Maryam a ce alaiha salam ce Isa ibn Maryam a ambace ta a ambace danta a ambace ta a kuma yi musu addu'a saboda haka kaga ashe wanzuwarta abin ya faru kuma ta haifi abin da yake cikin ta shine alkhairi to amma a cikin lokacin da tana cikin damuwa da rudewa wanda har wannan ya sa ta manta da waccan bushara da mala'ika jibril ya mata cewa wannan abin da za ta haifa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna ta manta da waccan magana shi yasa take cewa ya laita ni mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya an samu daga cikin magabata waɗanda suka yi fatan mutuwa saboda kada su cutu a cikin addininsu akwai abinda imam malik ya rawaito a cikin muwatsa daga sa'id ibn musayyib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa lokacin da umar ibn al-khattab ya dawo daga mina lokacin da ya je haji bayan ya dawo ya tara tarin kasa haka ya kwanta akai yake ya daga hannunsa sama yake addu'a yake cewa Allahumma kaburat sinni wa da'afat quwwati وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط سيدنا عمر يكتشوا يا الله شكرونا سنتفي ناسوفة كارفينا يا تفي يا, يا روني وانتشرت رعيتي قاشكما تلكاوانا سنيوا kusan lokacin sayyidina Umar an yi futuhat da yawa musulunci ya shiga kasashe ya shiga garuruwa da yawa abinda ba a samu ba lokacin sayyidina abubakar sauraka daular musulunci ta kara fadada ta yi faɗi mutane sun ƙara yawa yana jin nauyin da ya hau kansa na alhakin wannan al'umma da take ta tururuwa tana shiga musulunci kuma shi shine khalifa shi Allah subhanahu wataala ya dora nauyin waɗannan al'umma a wuyansa saboda haka sai yake cewa ya ubangiji shekaru na sun tafi nayi rauni gashi kuma talakawan da suke karkashi na sai ƙara yawa suke da aka ka karɓi raina tun ka bani in fara sakaci ko in fara wasu wasarere da harkin talakawa na sauraka kaga anan ya roƙi Allah ya karɓi ransa saboda gudun kai ya fitinu a cikin sha'anin addininsa domin yana tsoron cewa abinda zai faru ga talakawansa wanda haƙƙinsu yana wuyansa Allah zai tambaye shi a kai wanda zai cutar da addininsa don haka sai yake roƙon Allah ya karɓi ransa kada wannan haƙƙi ya zo ya hau kansa rana gobe kiyama ya rasa mafita kaga ba baya buƙatar tenuwa ta gaba ibn abdulbar a cikin at-tamhid har ila yau ya kawo cewa dan adam a yanzu saboda yadda ake san mulkin har rigima ake a kan wannan amma su a wancan lokacin guje masa suke ga duba lokacin da sayyidina Umar lokacin da suka shi saqifa lokacin al al al'ansar sun haɗu suna neman su samar da shugaba a cikinsu a lokacin da abu ubai da tabnul jarrah da umar abdul khattab da sayyidina abubakar suka nufi wannan guri a lokacin sayyidina abubakar yana kokarin ya ɗaga hannun umar ya nuna musu cewa ga shugaba umar yana kaucewa yana cewa kananan nan ba ya za a yi zan shugaba abu ubaida yana nuna shi kowa yana kokarin ya kauce ya tura dan uwansa sauraka a wancan lokacin shugabanci tsoronsa suke ji tsoronsa suke ji guduwa suke yi mun karanta da yawa a cikin taraji salaf za a ga cewa mukami ne ake so a ba mutum amma kaga an neme shi an rasa ya shiga waje wani guda ya boye wani shekara guda ana neman shi ba a same shi ba ya boye saboda ka a gan shi a ba shi mukami amma yanzu in ba a baka mukami wannan ne za a shiga rigima mun yi mutumin nan mun yi mutumin nan ka duba duk nan da shi akai amma ka duba an kafa gwamnati da mu <laughs> amma bai babu wani abu saboda ka dabi'ar ta canza halin ya canza ibn abdul barr ya fitar a cikin tamhid daga hammad ibn salama yake cewa sufyan sauri a basra sufyan sauri ɗaya daga cikin manyan malamai da suka cikin manyan malamai magabata in shigarar shekarar hijira tana 161 sufyan sauri yana cewa sautari yana cewa kamar yadda hamad ibn salama yake cewa yana cewa laitani qad mittu qad istarahtu laitani fi qabri ina ma na mutu na huta ina ma ina cikin kabari na domin sufyanu sauri kamar da aka sani a lokacin sa yayi ta karambata da wasu mulki da abin saboda yawan fadar gaskiyar sa bai cika yin shiru ba san da ya ga wani abin da za a yi magana sai ya yi magana da ka ya zama na koyo cikin raraka yake shi ne yake cewa ina ma na mutu kafin ina ma na mutu ina ma ina cikin kabari na domin yana ganin in ya ci gaba da zama da ransa to zai cutu a addininsa Khalid ibn uh, Salama da ya ji shi yana wannan addu'a sai yake cewa da shi ya Aba Abdullah ma kasrata tamannika hadha al-maut ko ma kasrata tamannika me yasa kake yawan fatan ka mutu menene dalili ce wallahi laqad ataka Allahu alqur'ana wal ilm wallahi Allah ya baka alqur'ani ya baka ilimi ma'ana ya baka alqur'ani ya baka hadisi babban malamin hadisi ne ma'ana kana da abin da al'umma za ta amfana da kai kana da ilimin da za ka shayar da al'umma karantar da su amma ko yaushe sai ka rika fatan ina ma ka mutu ina ma ka mutu sai ya ce ya aba salama wa ma tadri la alli adkhulu fi bid'ah لعلي أدخل فيما لا يحل لي لعلي أدخل في فتنة أكون قد مت وقد سبقت هذا يتي يا سلامة كاسني وتكيل إن جئ فاد أشكين بدأ وتكافن كرشان رأيواتا تزو kana ganin a haka kamar ina da amfani ƙarshe zo zama ɗan bida nawa ne za ka ga wanda ya taso da ƙoƙari wajen yada sunna amma tafiya ta tafiya sai ka je shi ya fada cikin wani ta lalabiya ana samun wannan so kace yace kana kana ganin baka tsoron in fada cikin la'alli watakila in je in fada cikin bid'a ce watakila in fada cikin abin da bai halatta gare ni ba watakila in fada cikin wata fitina in zan kad mutu da zan na mutu kafin wannan na riga wannan fitina shi yafi min alkhairi to kaga ashe suna yin fatan su mutu idan suna jin tsoron fadawa cikin wata fitina hakanan sufyanu thauri yana cewa kuntu ashtahi an amrada wa amut da can ina sha'awar in kwanta rashin lafiya daga baya in mutu fa amma yau falaitani mutu fuja'a ce amma yau ina ma fuja'atan na mutu ina ma ba zato ba tsammani kawai a jina mutu li'anni akhafu an atahawwala amma ana alaihi don ina jin tsoron in canza daga abin da nake kai yanzu ce man ya amanul bala ba da khalilin rahman bayan abin da annabi ibrahim a.s. bada ɗayin allah ya faɗa ɗin nan yake cewa wa junubni wa bani an na'budu al-asnam Allah ka nesanta ni da 'ya'yana kada mu bauta gumaka ce to waye kuma zai amince cewa shi ba zai iya fadawa cikin laifi idan har khalilur rahman yana roƙon Allah ya nesanta shi daga fada cikin bautar gunki wanda Allah subhanahu wataala ya bashi rushdahu min qabl tun yana yaron sa tun yana karamin sa Allah ya bashi shiriyar sa amma yana tsoron ya fada cikin cikin bautar gunki to ina kuma gabu in ji shi su suya ne yace to da can fata nake yi in samu ma in kwanta in yi rashin lafiya sannan daga ba a ce bayan wata doguwar rashin lafiya ya mutu yanzu so nake ma atan kawai a jina mutu haka yake cewa abinda zai karfafi wannan hadisin da mu'az ibn jabal ya rawaito hadisin yana cikin usnad imam ahmad da jami'u tirmidhi da littafin at-tauhid da ibn khuzaima da al-mu'jam al-tabarani al-kabir cikin addu'ar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza aratta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghayra maftun Allah idan ka nufi fitina cikin wasu mutane wanda ni ina cikin su to ni ka karbi raina kada in fada cikin wannan fitina ashe wannan zai karfafi addu'a a halin da mutum yake jin tsoron zai fada cikin fitina da haka da yawa daga cikin malamai suka yi nassi akan halaccin wannan hala din idan mutum zai fada cikin wata fitina a addininsa ya yi fatan ma ya mutu albagawi cikin sharhu sunna ya yi bayanin halaccin wannan haka na ibn rajab a cikin rasail dinsa. kamar risalarsa ikhtiyarul aula fi sharhi hadith al-iqtisam al mala'il ala a cikin malamai waɗanda suka irin fatan Allah ya karɓi ransu akwai Imam Ahmad akwai Imam Bukhari da wasu daga cikin malamai wasu malamai sun fassara hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa hadisin abu huraira wanda yana cikin sahih bukhari da muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu as-sa'atu hatta yamurra ar-rajulu bi qabri ar-rajul fayaqulu ya laitani makanahu al-qiyama ba za ta tashi ba har sai wani ya shuda ya wuce ta gaban kabarin wani yana cewa ina ma ni ne a cikin kabarin nan to malamai suka ce wannan hadisin za a ɗauke shi akan wannan yanayi yayin da duniyar ta rikice fitintunu suka yawa guguwa tana ta tafiya da imanin mutane to a daidai wannan lokaci ne zai rika wucewa ta makabarta yana cewa ina ma ni ma ina nan cikin wance tare da waɗannan amma ba wai haka kawai mutum ya yi fatan mutuwa ba a lafazin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallazi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta ya ar-rajulu ala al-qabr fayatabarragu alayhi wa yaqulu ya laitani kuntu makana sahibi hadha al-qabr wa laysa bihi ad-din illa al-bala manzo Allah yake cewa na rantsi da wanda raina yake hannunsa duniya ba za ta kare ba har sai ta kai mutum yana bi ta gaban kabari ya tsaya yana birgima a jikin kabarin yana ina ma ni ne a wajen wannan mai kabari ina ma ni ne a cikin wannan kabari ba wani addini a lokacin sai bala'i addini ya tafi sai dai tashi tashen hankula da mutuntunu da masibu da bala'i iri iri saboda a lokacin mai addini zai yi fatan ina ma ya mutu tuntuni to a irin wannan ne maryam alayhi irin wannan yanayin take ganin ta shiga ciki Za abin zai shafi addinin ta za ta fitinu ina ma ya laita ni mittu kabla haza wa kuntu nasiyan mansiya <clears throat> daga cikin lokutan da aka ce an halatta mutum yayi shaukin mutuwa lokacin ihtizar lokacin da mutum ya zo mutuwa mala'iku suka zo karɓar ransa a wannan yanayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yatamanna ahadukum al-maut wa la yad'u bihi min qabli an yati kada ɗayan ku yi fatan mutuwa kada yayi addu'a Allah ya karɓi ransa kafin mutuwa ta zo masa wannan kaidi wannan da baibayi da ubangiji da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa qabla an yatihi yana nuna kenan ba makaruhi bane idan mutuwar ta zo ya tabbata cewa wannan rashin lafiya tashi ko wannan yanayi nashi na mutuwa ne to a wannan lokacin ya nuna yardarsa bi qada'illah ya nuna yardarsa da abin da Allah ya zartar ya nuna farin ciki da abin da zai je ya ishe a gurin Allah subhanahu wataala wannan yana da kyau dan mutum yayi fatan ya mutu a wannan guri a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutuwarsa ta zo ya rika yin addu'a yana Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la eh, rafiqil a'la ya Allah ka ka ji kaina ya Allah ka gafarta min ka ji kaina kuma ka hada ni da tawaga mafi daukaka ita ce tawagar annabawa kaga anan yayi fatan ya hadu da tawagar annabawa domin saboda a lokacin mutuwar ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga wa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta man ahabba Allah man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah wanda duk ya so haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi wanda ya ki haduwa da Allah Allah zai ki haduwa da shi to wannan duk zaka ɗauke shi ne a yanayin wanda mutuwar ta zo masa mu'mini lokacin da mutuwa za ta zo masa zai ga mubashirat zai ga mala'ikun da za su zo karɓar ransa zai ga irin yanayin da za su zo masa da shi su zo suna haske cikin kaya masu haske suna ƙanshi su zo suna masa albishir to a lokacin zai so a karɓi ransa domin ya je iske abin da za zai samu na rahamar ubangiji sabanin kafiri da fajiri da munafiki shi kuma a lokacin zai yi ta ihu domin ya san abin da zai gani zai tarar ba mai kyau ba ne hakanan ya halatta fatan mutuwa amma a haɗa shi da sharaɗin khairiyya wato in alkhairi ne kamar yadda ya zo a cikin hadisin anas da muka karanta la ya tamanna yanna ahadun minkum almauta li dhurrin nazala bihi fa in kana labudda mutamanniyan lil maut falyaqul allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li wa tawaffani ma idha kanat alwafatu khayran li kaga anan ya hada da sharadi ya hada fatan nashi da sharadi nabi yace kada dayan ku ya yi fatan mutuwa saboda wata cutar da ta same shi idan ya zan dole sai ya yi fatan ya mutu to ya ce ya Allah ka raya ne matukar rayuwar ita ce alkhairi gare ni kaga anan bai ce Allah ka raya ni kawai haka nan ka raya ni matukar rayuwar ita ce alkhairi gare ni wa tawaffani ka karbi raina idza kanat alwafatu khairan li idan mutuwar ita ce alkhairi gare ni kaga anan ya sanya kaidi wato ya sanya da bai ya sanya sharadi idan mutuwar ita ce alkhairi gare ni to wasu daga cikin malamai sun ce wannan ya halatta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna Sheikh Salih bin Uthaymeen a cikin littafin sa Sharh Riyadus Salihin yayi nasi akan halaccin wannan to malamai sun faɗi wasu ahwal daban-daban wanda a cikin su mutum zai iya zai iya fata ya mutu amma a haka kawai haka kawai saboda ya nemi wani abu ya rasa na duniya ya nemi kuɗi ya rasa ya nemi kwangila ya rasa ya nemi mukami ya rasa ya nemi aure ya rasa ya buga ya kada ya raya na sai je rataye kansa wanda yi babban laifi wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima babu wani wanda yake sallamawa kaddarar ubangiji irin mumini musulmi shi ya kamata ya fi kowa sanin wannan saboda yana da cikin rukunin imani a gurinsa wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ka ɗauka komai daga Allah ne in ka samu daga Allah ne in ka rasa daga Allah ne mai daɗi daga Allah ne mara daɗi daga Allah ne in ka huta daga Allah ne in kana cikin wahala ma daga Allah ne to sai ka hutar da kanka ka sa wa kanka nutsuwa a cikin zuciyarka ba za ka yi kuka ba za ka koka wa wato wani ba Allah damuwarka ba inna ma ashku basti wa huzni ila Allah duk wata damuwar ka kana da wanda zaka wa shine Allah subhanahu wataala don haka idan ka kashe kanka me yake baka tabbacin cewa abinda zaka je ka iske can yafi wahalar da kake ciki a yanzu anan yau da kana da tabbacin cewa abinda zaka je ka iske din a can yafi wanda kake ciki sai ka yanke kanka wannan hukunci to amma baka da wannan tabbaci dan menene zaka yanke sannan rayuwar da take kake take tare da kai ba haƙƙinka ba ce haƙƙin Allah ce haka duk wani ɗan adam ran da yake jikinsa ba haƙƙinsa sa bane shi ya ce yana da haƙƙin ya kashe kansa ai ransa nasa ne a'a ba haƙƙinsa sa bane haƙƙin Allah ne subhanahu wata'ala shi ya sa wannan abin a cikin ka sai ka bar shi sanda ya ga dama ya kira abin da kansa saboda haka abinda maryam ta yi ce ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya mu fahimce shi a matsayin tana fatan ina ma ta mutu bata fada cikin abinda zai cuci addinin ta ba wanda kuma wannan ba laifi bane wa kuntu nasiyan mansiya na zama wata abu mara kima kuma a wanda ake abin mantawa to wannan shine abinda take ciki ubangiji subhanahu wataala kuma ya nuna mata wannan yanayin da take ciki shine alkhairi gare ta ya sanya abin da yake tare da ita ya yi magana ya yi firici dan ta san cewa wannan al'amari babba ne kuma Allah ya riga ya zartar da shi sai ya faru kuma zai kasance rahama gare ta zai kasance rahama ga duniya gaba daya ana ce min lokaci yayi abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda ne na kuskure ubangiji ya yafe mun sallallahu sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh